Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minė, todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas įsirengė sėti. Jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulėsi. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulė patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių, vieni šimterio pagrūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, te klauso. Prieja mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimais. Jėzus atsakė, jums duota pažinti dangaus karalystės slėpinius, o jiems neduota. Mat kas turi, tam bus duota ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais dėl to, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tauto širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums, daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. O jūs dabar pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų, tai tasai, kuris girdėdamas žodį, to jau su džiaugsmu jį priima, tačiau jis be šaknų, nepastovų žmogus. Ištikus kokiai negandai ir persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Pasilys tarp perškiečių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpeščiai ir turto apgaulė nustelbė žodį ir jis lieka nevaisingas. Pasilys geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių. Kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą jis pateikė jiems kitą palyginimą. Dangaus karalystė panaši į žmogų, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir augės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė, šeimininkė argi negerą sėklą pasėjai savo lauke, iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė, jei norime seisime ir jas išravėsime. Jis atsakė ne, kad kartais ravėdami raugės, neišrautumėte su jomis ir kviečių. Palikite abejus aukti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams, pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti o kviečius sukraukite į mano kluoną. Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Dangaus karalystė panaši į garstyčios grūdelį, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu. Net padangius sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Dangaus karalystė panaši į raugą, kurį moteris ėmė įmaišę trijuose saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Visą tai Jėzus kalbėjo minioms palyginimais, ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Įsipildė, kas buvo per pranašą pasakyta. Aš atversiu savo burną palyginimais, Išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Paleidęs mines, Jėzus keliavo namo. Prie jo priejo mokiniai ir prašė, išaiškink mums palyginimą apie raugės dirboje. Jis atsiliepė. Sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirva tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai o raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnes. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sunus įsiūs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorelius ir įmes juos į žiūruojančią krosnį, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, te klauso. Dangaus karalystė panaši į dirvoje paslėptą lobį. Atradęs jį žmogus niekam nesako. Iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Dangaus karalystė dar panašiai pirklį ieškanti gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Dangaus karalystė dar panaši į ežeran metamą tinklą, užgriebiantį įvairiausių žuvų. Kai prisipildo, jis išvelkamas į krantą, susėdama ir gerosios surenkamos į indus, o netikusios išmetamos. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako taip. Tuomet jis tarė. Todėl kiekvienas rašto aiškintojas tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia į savo lobino naujų ir senų daiktų. Baigęs sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai. Jis parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmonės sinagogoje, o jie stebėjos ir klausinėjo. Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis nedailydės sūnus, argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas, argi ne jo broliai, ir jo seserys, argi jos ne visos gyvena pas mus. Iš kur jam visa tai? Ir jie ėmė piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje – ir savo namuose. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų.